34762 fatvo. Savol: Kim Allohning yuzini istab bir kun e'tikof o'tirsa, Alloh u bilan dozaq o'rtasida osmonlar va yer orasidan ham kengroq 3 ta handaqni to'siq qiladi hadisini kim rivoyat qilgan va bu hadisning sahihlik darajasi qanday? Agar kishi bir kun e'tikof o'tirmoqchi bo'lsa, uning boshlanishi va tugashi qachon bo'ladi? Shuningdek, 2 kun e'tikof o'tirmoqchi bo'lsa-chi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Siz zikr qilgan hadisning lafzi quyidagichadir. Ibn Abbos radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Man masha fi hajati akhihi kana khayran lahu min i'tikafi 10 sinin, va man i'takafa yawman ibtigha'a wajhillah ja'alallohu baynahu va bayna an-nari thalatha khunadiq, kullu khandaqin ab'adu mimma bayna al-khafiqayn." Kim birodarining hojati uchun yursa, bu uning uchun 10 yil e'tikof o'tirishdan yaxshiroqdir. Kim Allohning yuzini istab bir kun e'tikof o'tirsa, Alloh u bilan dozaq o'rtasida 3 ta xandaq qiladi. Har bir xandaq mashriq va mag'rib orasidan ham uzoqroqdir. Imom Tabaroniy bu hadisni Mojamul Avsatda 7326-raqam ostida keltirib, uni Abdulaziz ibn Abu Rawatdan faqat Bish ibn Salm al-Bajali, undan esa faqat o'g'li rivoyat qilgan degan. Shuningdek, Zaif targ'ib 226 va silsilati Zaifa 5345 raqam ostida bu hadis zaif deb keltirilgan. Bir kunlik e'tikof bomdod namozidan so'ng boshlanib, quyosh botishi bilan yakunlanadi. 2 kunlik e'tikof ham xuddi shunday bo'ladi. Tavfiq Allohdandir. Vallohu a'lam. Manba: Ilmiy tadqiqotlar va fatvolar bo'yicha doimiy qo'mita, 10-mujallad, 412-bet.